para que vos te Juan Remix. Los dueños del chiche, pa' que más o menos vayan entonando. Quiero grandes senos y que todos los culos rebotando. Con mi compañero champú descorchando, no ande mal hablando. Si de frente me la van a estar mamando. Esa maldita me pone maldito. Con las amiguitas sonaditas al veranito. Ella es petaquita, pero con alto culito. Y yo que ando chupi puesto pa'l delito en mi habitación. Sácate el panty, no me en el Amazon. Que la mamá rico tenía razón. Ella me pide un bebé que le dé sin capuchón. Tú y yo en mi habitación. Sácate el panty, no me en el Amazon. Que la mamá rico tenía razón. Ella me pidió un bebé que le dé sin capuchón. En el vaso anestesia, hoy puso mambo. Tusi, Blanca y Florencia. Cada vez que veo ese culo pienso en la iglesia bestia. el chiche pa' que más o menos vayan entonando. Quiero grandes senos y que todos los culos rebotando. Con mi compañero champú descorchando, no ande mal hablando. Si de frente me la van a estar mamando. Eh, eh, esa maldita me pone, pone, eh, esa maldita. yo en mi habitación. Sácate el panty, no me ande la mazón, Que la mamá rico tenía razón. Ella me pidió un bebé que le dé sin capuchón. Tú y yo en mi habitación. sacate el panty, no me ande la mazón, Que la mamá rico tenía razón. Ella me pidió un bebé que le dé sin capuchón. y yo soy el TH. ¿Para qué h Juan Remy. Ale produciendo y la guacha está moviendo.